บุ๊กทูยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ด ในโรงแรม การมาถึงโอเทลเดบาริชโอเทลเดบาริช คุณมีห้องว่างไหมคะ Boş bir odanız var mı? Boş bir odanız var mı? ดิฉันจองห้องแล้วค่ะ Ben bir oda rezerve ettim. Ben bir oda rezerve ettim. ดิฉันชื่อมิลเลอร์ค่ะ Benim adım Müller. Benim adım Müller. ดิฉันต้องการห้องเดี่ยวค่ะ Tek kişilik odaya ihtiyacım var. Tek kişilik odaya ihtiyacım var. ดิฉันต้องการห้องคู่ค่ะ Çift kişilik odaya ihtiyacım var. Çift kişilik odaya ihtiyacım var. ห้องราคาคืนเท่าไหร่คะ Odanın gecelik ücreti nedir? Odanın gecelik ücreti nedir? ดิฉันอยากได้ห้องที่มีห้องน้ำค่ะ Banyolu bir oda istiyorum. Banyolu bir oda istiyorum. ดิฉันอยากได้ห้องที่มีฝักบัวค่ะ Duşlu bir oda istiyorum. Duşlu bir oda istiyorum. ดิฉันขอดูห้องได้ไหมคะ Odayı görebilir miyim? Odayı görebilir miyim? ที่นี่มีโรงรถไหมคะ Burada bir garaj var mı? Burada bir garaj var mı? ที่นี่มีตู้นิรภัยไหมคะ Burada bir kasa var mı? Burada bir kasa var mı? ที่นี่มีเครื่องแฟกซ์ไหมคะ Burada bir faks var mı? Burada bir faks var mı? ดี ดิฉันเอาห้องนี้ค่ะ İyi, odayı tutuyorum. İyi. Odayı tutuyorum. นี่กุญแจห้องค่ะ Anahtarlar burada. Anahtarlar burada. นี่กระเป๋าเดินทางของดิฉันค่ะ Eşyalarım burada. Eşyalarım burada. บริการอาหารเช้ากี่โมงคะ Kahvaltı saat kaçta? Kahvaltı saat kaçta? บริการอาหารกลางวันกี่โมงคะ Öğle yemeği saat kaçta? Öğle yemeği saat kaçta? บริการอาหารเย็นกี่โมงคะ Akşam yemeği saat kaçta? Akşam yemeği saat kaçta?